թեմաների եւ պաշտպանական գործընթացների վերաբերյալ լրագրողների մոտ առավել օբյեկտիվ եւ միասնական մոտեցումներ ձևավորելու նպատակով Հանրապետության պաշտպանական գերատեսչության նախաձեռնությամբ կազմակերպող ռազմական լրագրության դասընթացի մասնակիցները օգոստոսի 1-ից 3-ը երրորդյա շրջայցով գտնվում էին պաշտպանության բանակում։ Վերջիներս այցելել են Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գից եւ զորամասերի մշտական տեղակայման վայրեր, տեղերում ծանոթացել զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին, կատարված եւ դեռևս ընթացքի մեջ գտնվող ինժեներա ամրաշինական աշխատանքներին։ Դասընթացի մասնակիցները եղել են նաև բանակի տեղեկատվական կենտրոնում, ցանոթացել ճգնաժամային իրավիճակներում կենտրոնի աշխատանքների կազմակերպման առանձնահատկություններին ու հանդիպել բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի հետ։ Բանակի փոխհրամանատարը համառոտ ներկայացրել է զինված ուժերի կազմավորման պատմությունը, բանակաշինության ներկայիս փուլի առանձնահատկությունները, անձնակազմի դաստիարակչական եւ բարոյահոգեբանական ոլորտում իրականացվող գործընթացները, պատասխանել դասընթացի մասնակիցներին հետաքրող հարցերին։ Հադրութում այսօր ամառային զորակոչի երթման արարողություն էր։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Արարողության ներկայեն Արցախի պաշտպանության բանակի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը բարձրաշան սպաներ, զորակոչիկների ծնողներ, հարազատներ, հադրութ քաղաքի հասարակության ներկայացուցիչներ։ Իր ելույթում Վարդան Բալայանը նշեց որ դուք երթուն եք տվել ծառայի մի ազգի, որը ունի հարուստ եւ հերոսանցալ ու ակտանակած անուն, միաժամանակ ստանձնելով այնպիսի մի պատվավոր ու պատասխանատու պարտավորություն, որը դրվում է հայրենիքին հավատարիմ լինելու երթում տված զինծառայողի համար։ Իրոք դժվար է զինվոր լինելը, համազգեստի պատիվ պահելը, հայրենիք պաշտպանելը։ Դեմելով զորակոչիկների ծնողների հարազատներին, նա նշեց, որ երկու տարվա ընթացքում ձեր ворթիները կգտնեն հուսալի ձեռքերում հրամանատարության մշտական ուշադրության կենտրոն ելույթ ունեցավ Շարքային Հենրիկ Բուզնունին, որը զորակոչիկների անունից խոստացավ պատվով տարել հայրենիքի անսասան պահեն հայրենի սահմանները։ Ուզիչ էր զորակոչիկների պատիկի եւ ծնողի ելույթները։ Երթման արողությանը մասնակից ծնողները այս զրույցից բար դարձավ, որ նրանք հպարտ են, որ իրենց ворթիները համալուրում են հայոց բանակի շարքերը։ Նրանք ցանկանում են խաղաղություն, որպեսզի իրենց զավակները խաղապայմաններում ծառային հայրենիքի եւ բարո վերադառնան իրենց հարազատ օջախները։ Մնում է ցանկանալ երթում տված զորակոչիկներին բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Եթերում նորերի թողարկումն է։ Առաջնագծում իրավիճակն առաջին հայացքից խաղ է թվում, բայց դա միայն արտակուստ։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา մյանը։ Այս փուլում կրկին ակտիվ են դիպուկահար խմբերը, որոնք թույլ չեն տալիս, որ เป զի լարվածությունը նվազի։ Ադրբեջանից հնչող կոշտ հայտարարությունները կարծես թե չեն դադարում։ Կա իրավիճակի կտրուկ փոփոխության հնարավորություն։ Եթե խոսքը բանակցային process-ին է վերաբերում, ապա ոչ, եթե առաջնագծում իրավիճակի կտրուկ լարմանը, այո։ Այն գործոնները, որոնք կարող են կանաչ լույս վառել Ադրբեջանի կտրուկ ակտիվացման համար, ավելի քան բավարար են։ Առաջին հերթին Ադրբեջանի իշխանությունների ու ադրբեջանական հանրության զգալի մասի ցանկություններով պայմանավորված, ասել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Արցախի ազգային ժողովի падգամավոր շարժում 88 խմբակցության անդամ Գագիկ Բաունցն անդրադարձել է վերջին շրջանում տարբեր քաղաքական գործիչների, քաղաքագետների, սոցիալական ցանցերի ակտիվ օգտատերերի կողմից Արցախի տարածքային զիջումների մասին արված հայտարարություններին։ Բարձր եմ գնահատում մեր երկու պետությունների ղեկավարների 24 տարվա խաղաղության պահպանման ջանքերն արտաքին մշտական ճնշման եւ չընդհատվող սադրանքների ու դիվերսիաների պայմաններում, բայց չի կարելի խաղաղության հասնել ամեն գնով Հայտնի արտահայտությունը խաղաղություն ես ուզում պատրաստվիր պատերազմի ակնհայտ ճշմարտությունը։ Այդ իսկ պատճառով պետք է խորքային վերափոխումներ չընթադրող կեղծ դեկլարացիաներից անհապաղ անցնել պետական շինարարության մոտեցումների արմատական վերաձևափոխման։ Իսկ դա ենթադրում է արդյունավետ պայքար կոռուպցիայի եւ ստվերային տնտեսության դեմ հանգամանորեն մշակված հակամենաշնորային քաղաքականություն, բանակի վերազինման բոլոր հնարավորությունների լիարժեք օգտագործում, պահեստազորի ամենաօպտիմալ կազմակերպման մշակում եւ այլն։ Եվ դա պետք է դառնա բոլորի եւ յուրաքանչյուրի գործը, սկսած դիրքում կանգնած 18 տարեկան նորակոչիկից մինչեւ երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը, ասել է Գագիկ Բաղոնցը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի օրակարգում Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հատուկ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Միաժամանակ նա հայտնել է, որ ռուսական կողմը տարբեր մակարդակներով ու ձևաչափերով սեր շփումների մեջ է Հայաստանի արտգործնախարարության հետ։ Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը երեկ ընդունել է Հայ Բիզնես Բակ Փակ բաժնետիրական ընկերության վարչության նախագահ Արսեն Միքայելյանին։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը կարևորել է ֆինանսական համակարգում Հայ Բիզնես Բանկի հետ կառավարության ձևավորած սերտ համագործակցությունը։ Պետնախարարն ընդգծել է տնտեսության զարգացման գործում բանկերի ունեցած մեծ դերը, նշելով, որ Արցախի իշխանությունները շահագրգռված են այդ համագործակցության զարգացմամբ։ Արսեն Միքայելյանը պետնախարարին ներկայացրել է Հայ բիզնես բանկի կողմից վերջերս սկսված մի գործընթացի մասին, որի արդյունքում բանկի կողմից սահմանված պայմանների կատարման դեպքում կզրոյացվեն ֆիզիկական անց հաջողորդների անհուսալի վարկերի տուժերն ու տուգանքները, ինչպես նաև կվերականգնվեն վարկային պատմությունները։ Արսեն Միքայելյանի խոսքով Արցախի պարագայում ընդառաջելով պետնախարար Մարտիրոսյանի առաջարկին բացի ֆիզիկական անց հաճախորդներից կընդգրկվեն նաև իրավաբանական անձինք։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել հանրապետության շրջաններում մատչելի վարկատեսակներ տրամադրելու շուրջ։ Մեր հայրենակից անվանի արձակագիր թարգմանիչ հրապարակախոս հասարակական գործիչ Լևոն Ադյանը, ով բնակվում եւ ստեղծագործում է Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում, կրկին Արցախում է։ Երեք Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցային համալիրի կինոստրահում կայացել է գրողի հանդիպումն իր ստեղծագործական երկրպագուների հետ, կայացել է նաեւ գրողի կենսափիլիսոփայությունը, ոդիսականը եւ մտորումները ներկայացնող վավերագրական ֆիլմի շնորհանդես, պատմում է Վան Նովիկովը։ Ընթերցողների հետ հանդիպման առիթներից մեկն էլ արձակագրի ծննդյան 78-րդ տարեդարձն էր, որը Լևոն Ադյանը ցանկացել էր նշել հայրենակիցների հետ։ Սխալված չենք լինի ասելու, որ Լևոն Ադյանն արդեն իր հաստատուն տեղն է նվաճել հայ գրական աշխարհում։ Պասմանխոսքում համոզմունք հայտնեց գրող թարգմանիչ Միքայել Հաջյանը, նշելով, որ ճակատագրի հեգնանքով օտարապերում հանգրվանած արձակագրի հոգու ու մտքերի ապաստանը ծննդավայր Արցախն է։ Իդեպ Լևոնադյանի հերացող եզերք վեպն առաջին անգամ խմբագրել եւ Ստեփանակերտում հրատարակել է Միքայել Հաջյանը։ Ճակատագրի բերումով հանգամանքների պարտադրանքով այն հողից հեռու ապրող, սակայն սիրտն ու հոգին խոհերը հայրենիքում մշտապես ապաստանած Ամերիկաբնակ բանաստեղծուհի եւ թարգմանչուհի Նելի Ավակովան, ով միաժամանակ Լևոն Ադյանի մասին նկարահանված վավերագրական ֆիլմի պրոդյուսերն է, հանձինս գրչընկերոջ տեսնում է հայրենիքի ու սիրո երգչի ով խոսքի վարպետ է։ Ознакомившись с творчеством Левона Адьяна, с его пером, Ծանոթանալով նրա ստեղծագործությանն ու գրչին, հասկացա, որ Լևոն Ադյանի գրական շնորհն աստվածատուր է։ Նրա մասին պատմող վավերագրական ֆիլմի ստեղծման գաղափարը ծնվեց այն ժամանակ, երբ ավելի մոտ ծանոթացա նրա ստեղծագործական արվեստին։ Մենք արդեն իսկ ունեինք բավականին փորձ ունեցող նկարահանող խումբ։ Ֆիլմը նկարահանվել է ռուսերեն, նպատակ ունենալով ներկայացնել ու հասու դարձնել հանրության լայն շրջանակներին։ У нас есть мастер слова, певец любви и Карабаха Լևոն Ոսկանիչ Աջյան։ Գրողը պետք է հայրենիքում ապրի, նշում է Լևոն Աջյանը, հաստատելով, որ ամբողջ հոգով ու կյանքով շարունակում է կապված մնալ հայրենի երկրամասին ու նրա մարդկանց ինձ համարում եմ Ղարաբաղցի գող, որտեղ ամբողջ հոգով, կյանքով կապված եմ Ղարաբաղին, բայց քանի որ ուրիշտեղ եմ ապրում, ես մինչև ստացվում եմ օտար գրող։ Ոչ այնտեղի գրող ես, ոչ այստեղի գրող ես։ Դրա համար գրողը պիտի ապրի իր հայրենի հողում, որպեսզի լսի բարոբանը, որպեսզի ամեն րոպե զգա շնչառությունը իր հայրենի բնության հարազատ մարդկանց Արմատներին վերադարձը գրողին յուրաքանչյուր անգամ նոր շունչ ու կյանք է հաղորդում։ Վերադառնալով Ղարաբաղ, վերադառնալով քո արմատներին իրոք զգում ես առողջություն սուրախջահել։ Սիրո պատմության առանցքում Ադրբեջանում հայոց կոտորածները գեղարվեստորեն արտացոլող հերացող եզերք վեպը Լևոնադյանի մեծ հնչեղություն ստացած ու ճանաչելիություն գտած գործերից է։ Ընթերցողների հետաքրքրությունը վեպի հերոսների իրական նախատիպերի ու իրադարձությունների հենքի մասին մշտավառ է։ Լևոնադյանը նշում է, վեպ վեպի հիմքում իրական դեպքեր ու հերոսներ են։ Հերացողի եզերքը գրվել է մարդկությանը ներկայացնելու Արցախահայության դժնդակ կյանքն ու այն սարսափելի դեպքերը, որոնք ոչ հեռու անցյալում տեղի ունեցան ադրբեջանական Բաքվում, Սումգայիթում եւ այլուր կտեսնի Ղարաբաղի դժնդակ շախրագիրը եւ կտեսնի մեր մարդկանց ազնաբեր աշխատանքը նման գրքերի մասն ասում եմ որ արյունով է գրված եւ ես էթիկ մտցրել եմ էպիզոդներ որպեսզի ընթերցողի վրա ցանր չազդի ես դրա դեպքում նույնիսկ ինքս այդ ապրումները ունենալով ես չեմ զգում ընթերցողը այդ ված ապրումները ունենա որտեղ ես բոլորը չէ որ գրել եմ ինչ ես գիտեմ դա սարսափելի Խոսելով ստեղծագործական ներկայիս գործունեության մասին Լևոն Ադյանը տեղեկացրեց, որ աշխատում է մի վիպակի վրա, որի հիմքում օտար ափերում դեգերելուց հետո հայրենիք վերադարձած մի հայի կյանքի պատմություն է։ Ներկայումս արձակագրի գործերը թարգմանվում են անգլերեն ու արաբերեն լեզուներով։ Բացի այդ, նախատեսվում է գեղարվեստական ֆիլմի նկարահանում հերրացող Եզերք վեպի մոտիվներով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության պետ Ֆելիքս Հարությունյանը։ Սույն թվականի հուլիսի 27-ից մինչև օգոստոսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է երկու ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 3 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասված կացնելու 6, գողության 4, խարդախության 3, գույքը դիտավորության ոչ շացնելու կամ վնասելու 2, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, յուրացման, ապօրինի զենք պահելու, շրջակա միջավայրի աղտոտման հետևանքները վերացնելու միջոցներ չձեռնարկելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված մարմնական վնասված կասնելու եւ գույք դիտավորության ոչնչացնելու մեկական հանցագործության դեպքով հանցագործներ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 134 ահազանգ, որոնցից 112-ը բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 14-ը միայն ութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանցկավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 318 վարորդներ, որոնցից 249 սահմանված արագությունը գերազանցելու, 6-ը անստավ վիճակում, 2-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։